Sova Info. Službeno je otvoren 9. Student Day festival koji traje od 14. do 19. svibnja. Gradonačelnik Vojko Obrsnel predao je studentima ključeve i prepustio im da kroz tjedan dana u gradu održe niz zabavnih, kulturnih i humanitarnih događanja. O predaji i programu govore Vojko Obrsnel i predsjednica studentskog zbora Pegi Pavletić opće je poznata činjenica da se u stvari taj ključ predaje samo za dva događaja. Jedno je karneval, a drugo su dani studenata Riječkog sveučilišta. E, mislim da su studenti našeg sveučilišta to u svakom slučaju zaslužili zbog naravno načina na koji organiziraju ove dane koji nisu samo koncert nego i čitav niz e, drugih e, događanja. Također tu je jedno veliko srce koje strujimo pokazati pokazati. To su ove godine humanitarne aktivnosti, to su aktivnosti darivanja krvi. E, tu nam je i taj veliki dio festivala, dakle 18. i 19. svibnja. E, izvođači su izuzetno dobri, e, imamo jako puno već odaziva na Facebooku i evo stvarno se nadamo jednom veselom, vedrom i nadam se nekišnom događaju i evo jedino što nam ostaje je sljedeće godine probat nadmašiti ono što smo ove godine uspjeli ostvariti. Više informacija o događanjima potražite na studentdayfestival.com. Na Riječkom korzu otvorena je izložba biljega rane riječke povijesti, od kapitolijske vučice do Hapsurškog orla, u organizaciji Ocijeka za povijest umjetnosti, Filozofskog fakulteta i Pomorskog i povijesnog muzeja. <clears throat> Odabrani izložbeni predmeti su uporabne i umjetničke vrijednosti koji predstavljaju tragove života u rijeci. Riječani će neke od arheoloških nalaza vidjeti po prvi puta. Istaknule su autorice, povjesničarke umjetnosti Marina Vicelja Matijašić i Palma Karković-Takalić. Izabrali smo određene predmete i one uporabne i one umjetničke vrijednosti koji predstavljaju u pravom smislu tragove, ostatke, biljege života u ovome gradu. Jedan predmet kojeg vjerujem da će po prvi puta vidjeti to je novčić e, cara Domicijana koji je pronađen za vrijeme arheoloških istraživanja na Koblerovom trgu. Upravo došao iz restauratorske radionice i ovo je prva prilika da se taj novčić vidi na našem korzu e, čak prije njegove objave. Izložba će biti otvorena na Riječkom korzu do 24. svibnja. Odnosi s javnošću u znanosti i visokom obrazovanju. Predavanje je na kojem će gostovati političarka Mirela Holi. Govorit će o iskustvu saborske zastupnice te kao profesorice na veleučilištu Vern. Događanje će se održati za sve studente sveučilišta u Rijeci sutra u 17 sati na, Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu sveučilišta u Rijeci. Sveučilišni savjetovališni centar organizira besplatni tečaj za prevladavanje straha od javnog nastupa za studente. Prije uključivanja u tečaj studenti su obvezni obaviti individualni razgovor u svrhu bolje procjene problema. Prvi susret je planiran za kraj petog mjeseca, a točan termin uskladit će se s rasporedom sudionika. Broj sudionika je ograničena, prijavnicu možete pronaći na ssc.uniri.hr. Centar za kreativno pisanje u suradnji s gradom Rijekom pokrenuo je radionicu Kratke priče. Radionica je besplatna, a dobrodošli su svi studenti i maturanti. Održat će se srijedom od 20 sati u, CK, u CKP-u. Više informacija te prijavnicu potražite na ckp.com ili javljanjem na e-mail adresu info.ckp.com. Vremenska prognoza za sutra ne kaže ništa puno drugačije od ove danas. Djelomice sunčano uz promjenju na oblaku i mjestimične pljuskove i grmljavinu. Vjetar južni, a na večer jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 17 stupnjeva, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 22. S ovu info uredila Jelena Matanović, a čitala Dora Vujnović. Slušali ste Sovu Info.